Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 33 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb Arturo Delgado al front del control de so, amb Sala Folgado des de Mestalla, preparat per a contar-nos alguna última novetat del col·lisió valencianista que a poc a poc anirà tancant les seues portes, perquè des de les 8 i quart estem oferint-vos ràdio esportiva en València i en directe, contant-vos aquest partit de la jornada 33 de Lliga en la primera divisió, en la qual el València li ha guanyat per 4 gols a 0 el Granada. Vos recorde que eh, podeu sintonitzar-nos mitjançant la 97.7 de la FM, en els dispositius eh, mòbils per a Apple i per a Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en, en la nostra web wwwla és eh, on estarem eh, per a tots vosaltres i a més tenim el Twitter arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui la pregunta que estem fent vos qui en el vostre judici ha sigut el millor futbolista avui en eixa victòria 4-0 del València Club de Futbol no fa massa minuts després que el València li, li guanyara 4-0 al Granada fa exactament 14 minuts, Nicolás Otamendi ha penjat en el seu Twitter la clàssica foto de vestidor del València Club de Futbol. Més enllà de el rostre plenament somriguent de tots i cadascun dels membres de la plantilla del València Club de Futbol estan les cares de satisfacció i d'integració. En la primera línia podrem veure semiagenollats a Enzo Pérez Otamendi i Rodrigo de Pol, el trio d'argentins. En una segona línia darrere eh, està Álvaro Negredo amb eh, un dels eh, futbolistes que avui no s'ha vestit, està Parejo, està Alves, està André Gómez, està Rubén Bezo, està Gallà, està Tropi, estan tots. Eh, sobretot en cares de satisfacció. Eh, somriures en gent que no ha jugat ni un minut com eh, Bezo, com Cancelo, somriures en gent que ha sigut substituïda, com Rodrigo Moreno. Eh, a la fi, el més important, com vos deia, durant el partit, quan el València marcava el tercer i el quart gol, se desprèn que n'hi ha vestidor. I això és important, no, importantíssim per al València Club de Futbol perquè a hores d'ara va fer falta un, vestidor, un vestidor fort perquè arriba una guerra sense treva. Ahir el Sevilla guanyava 2-0 i se ficava momentàniament davant el València. Avui el que passa és que resolt molt bé i molt ràpid i ha sabut com eh, manejar el partit. Avui el València ha sigut un equip que a partir del minut 20 ha donat la impressió de cuinant a poc a poc el partit i anar tenint el partit en cada moment en el lloc on ell volia. Quan ha volgut accelerar, accelerat, i quan ha volgut ralentir, i el tran-tran, i si la contra per a matar amb eh, cops de fuet dels eh, futbolistes que han entrat en el segon acte i volien reivindicar-se, ho ha fet també. Ha sigut un València que ha dominat totes les facetes del joc, per alt i per baix. Ha sigut un València que ha tornat a sumar minuts sense encaixar gol des dels dos gols que l'Almeria li va fer al València Club de Futbol, el València Club de Futbol, o des del gol que el, per millor dit, des del gol que li va fer el Sevilla al València Club de Futbol de penal en la primera jornada de la segona volta, des d'aquell gol, el València no encaixa un gol en Mestalla. I des del de partit anterior, el de l'Almeria, el València no encaixa gols de jugada. Els registres són espectaculars ha faltat, si més no, probablement algun punt més fora de casa. Al València li costa, sobretot, començar a agarrar les victòries fora de Mestalla i probablement això faci que en alguna entropesada lògica com la del Camp Nou l'equip a la fi hagi acabat cedint terreny i un Sevilla que està competint moltíssim estiga per darrere furgant-li. Però hores d'ara, la realitat i la veritat és que este València Club de Futbol apunta a lluitar, si més no, per la quarta plaça de manera denodada i, per què no, mirar la tercera. Que en la nostra opinió continua sent un premi, sobretot, te va evitar molts mal de cap, molt mal de cap, perdó, en el proper eh, estiu perquè aquesta com, prèvia, com dèiem, no és el que era. Quatre gols, eh, aquesta eh, prèvia, com dèiem, no és el que era. Quatre gols per a la València. Major golejada de la temporada, certament. La radiografia que ens feia el segon entrenador d'Abel Resino Pep Serer el dilluns passat a CIA Esports 97 nit, eh, se va demostrar que era fidel. El Granada tenia molt poquet i en el moment eh, ha doblegat el genoll amb el primer gol de Javi Fuego en un córner. La realitat és que a partir d'ahir el Granada no ha existit, ha sigut voluntat però té molt poc. L'equip d'Abel Sino davant de Xina era pràcticament impossible que aconseguir arrencar un punt en Mestallà. Amb tot això, el València, sobretot en la segona part, ha donat mostres de solidaritat. I en aquesta jugada del tercer gol, on Negredo podria haver aprofitat que du pocs gols i que se li haguera entès cert egoisme, ha donat una passada de primeres per a que Fegulí fas el quart. Després, el mateix Negredo... Eh, ah, fer el tercer. Després, el mateix Negredo, el Negredo ha fet el quart. I després de fer el quart, Negredo ha buscat a Rodrigo de Pol, que és qui ha servit el quart gol, per a tornar-li el favor de l'assistència de l'argentí, qui, per cert, continua sumant assistències cada volta que és al terreny de joc coses molt positives en el eh, dia d'avui i coses molt positives de les que tenim que parlar en este Esports 97 nit, que vam parlar majoritàriament d'Ice València-Canadà, però que també va tindre temps per a la resta de coses. 11 i 39, Esports 97 nit, que fa, com sempre, el recorregut per el mapa de l'actualitat del dia, arrencant des de les 5 fotos. 4-0 i quarts de nou. El València Club de Futbol goleja el Granada amb gols de Javi Fuego, Parejo des del punt de penal, Feulí i Negredo. Supera clarament a l'equip andalús i torna a agafar el quart lloc que des d'ahir momentàniament estava a mans del Sevilla. Un bon Negredo en la segona part, el davanter centre del València ha eixit al terreny de joc substituint Paco Alcácer i ja ha jugat probablement els millors minuts amb la samarreta del València. Ben les desmarcades, en les rematades i buscant a companys com per exemple en el tercer gol que ha servit per a Sofian Fegulí. Rècord d'imbatibilitat. Diego Alves torna a, a establir una nova marca. Més enllà dels 546 minuts que tenia Pep Balaguer, el guardameta brasiler del València Club de Futbol establís un altre rècord d'imbatibilitat donant mostra de que la defensa és una de les línies més forts d'este València. Jornada positiva. Llevant Unió Esportiva guanya 0-1 en Getafe i ja veu com entre ell i el descens se claven dos equips. Situació, per tant, favorable per a l'equip granota que conforme va arribant el final de la temporada va veient com s'allunya de les places més perilloses de la taula classificatòria. Victòria per almenys el València Bàsquet guanya dissabte però no ofereix una bona imatge fins i tot el mateix Carles Duran el tècnic del conjunt taronja va acabar demanant disculpes pel segon acte que va oferir el seu equip i que no és propi d'un equip com el que actual, a hores d'ara dirigís l'entrenador de Badalona. Les 11 i 41, pausa per a la publicitat, pas molt ràpid per Mestalla per a que tanque Folgado i que se'n vinga cap així perquè després a les 12 tenim la tertúlia. Fins a la una de la matinada, oferint des de les 8 i quart, esport en directe, així, a la 97.7 Ràdio i ara, en Esports, 97 nit. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Este verano a la playa con Peppa Pig y levante el mercantil valenciano. Haga ya su reserva de la toalla de Peppa Sí o de George Dino. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Los más pequeños disfrutarán como nunca con sus personajes favoritos. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 43, més vas ràpidament a Mestalla. Primer, perquè estaran tancant, no, no vull que se me quede Folgado dins i perquè té que vindre la tertúlia. Folgado. Què passa? Bueno, alguna... Te una cosa, no arribe, eh? <laughs> Arribes. Igual te quedes uns minuts fora, però arribes. Escolta, molt ràpidament, eh, alguna cosa nova que destacar per eh, part del València Club de Futbol des d'aquesta de sala de premsa o des d'aquesta zona mixta? No, el que tu acabes de, de comentar eh, és detalls, no? Fonamentalment el que acabes de, d'apreciar d'aquesta foto no? que ha penjat eh, Otamendi en el seu compte, no sé si d'Instagram o, de, o de Twitter. I Manolo, eh, un detall eh, que, hem, que hem oferit als, als oients mentre tu estaves de, de camí cap a l'emissora per a preparar el, el programa, per a estar mm. ahí a l'inici del programa. Si mirem eh, la jornada 33 de la de Lliga de la campanya passada, o sigui, la mateixa jornada en la que ens trobem avui en dia, veiem que el València Manolo suma 24 punts més que la campanya passada avui en dia. La temporada passada sumava 44 i avui acaba de sumar 68. Quina barbaritat. És a dir, que a part de que la Champions és caríssima en guany, perquè està caríssima, però parla Manolo de que aquest equip, evidentment, és, és un altre, totalment diferent, és un altre, no té res a veure. Perfecte, Folgado, t'espere. Vinga. A sala de Folgado, de la sala de premsa de Mesalla. 11 y 44. Bueno, <laughs> pues eh, el València es presentava el dia d'avui en Mestalla amb l'exigència, amb l'exigència de saber que no podia fallar ahir havia guanyat el Sevilla i el dissabte ho havia fet Atlético de Madrid. Si bé no sembla que Atleti ja està descartat, jo no ho descartaria. Després, igual l'equip d'un o Wigan tropessa el dijous en Vallecas, però a 4 punts encara resten 15 per jugar-se, tenint en compte que el eh, de Madrid té que jugar contra equips com Atleti Bilbao, Villarreal o Barça, no va ser fàcil, eh? Que ningú s'espere que el València eh, vagi a eixir tercer en la gorra, però, <laughs> escolteu, jo no descartaria res, perquè així n'hi ha pelea. I este equip ha demostrat que no baixa mai els braços, que pelea i que lluita i que corre i que mossega. I, per tant, fins a l'última lè hi haurà que veure. Eh, no tenis tan sols assegurada la quarta plaça, això és la realitat, però jo no descartaria res. I no descartaria res perquè avui el València, que ha començat també titubejant, però comença ja a pensar que és un mirall que el mateix València eh, fica davant dels seus rivals per aquestos acaben eh, eh, complaent-se davant el València i quan se n'adonen eh, Conter ja estan eh, ballant al so i al ritme que toca l'equip de Nuno. Els últims partits del València venen marcats, si exceptuem el partit extrany de Barcelona i el partit del Villarreal on el València se li entregantà el partit però la segona part també accelera, però els partits de València venen marcats per una constant bàsicament igual que és anar de menys a més començar el partit pràcticament semblant que va ser el rival el que va dur tota la iniciativa eh, començar el partit semblant que és el rival qui sembla li ha agarrat la mesura de València i poquet a poquet poquet a poquet el València eh, va donant un pas avant va fent-se amb el rival eh, el va desarmant, el va llevant la roba, el va deixant nuet, i quan el rival se n'adona, ja està el València xafant l'àrea i imprimint al, al partit el ritme que hi vol. Miren, el València avui ha fet això una altra volta. El València ha començat cedint pràcticament la pilota al Granada, que amb Saccés i Córdoba han inquietat prou als centrals, no han arribat a tirar a la porta perquè els centrals de València eh, i la defensa fa una tasca molt bona. Però sí és cert que entre unes coses i altres eh, han començat inquietant. Però a poc a poc el València ha donat, donat passos. I abans del primer gol, eh, diem, és una qüestió de minuts. El València va acabar anant-se al descans per davant del marcador, perquè ja se veia que estava arribant. I, en efecte, ha tornat la pilota parada. I això és una bona senyal. Quan un equip està bé, aprofita la pilota parada. Quan un equip no està bé, no l'aprofita mai. <coughs> a l'inrevés, aprofiten els rivals. El València, que durant el tram més dolç de la campanya, per dir-ho d'alguna manera, li treia moltíssim profit a les jugades de pilota parada, a hores d'ara, està eh, no en el millor moment de la temporada, però sí en la ratxa bona. I en la ratxa bona significa que eh, un valor de córner en el qual Otamendi anava al remat és espentat, <coughs> que era un clar penal que no xuló de la Mayenco, però per darrere arriba Javi Fuego, fica el cabet i fa el gol. Eh, Javi Fuego, eh, que torna a veure port amb el València Club de Futbol, jo crec que Javi Fuego no havia tingut mai eh, una aportació golejadora con la que enguany s'ha tenint el València i quan un jugador com Javi Fuego té aquest tipus d'aportacions és perquè el conjunt funciona. És una evidència i a partir d'ahir el València comença a accelerar i a poc a poc comença a ficar-se en el partit i el Granada s'havia de cada volta més desarbolat per el seu rival fins que eh, a falta de 5 minuts per a acabar la primera part una molt bona jugada entre Feulí i Barragán Barragán se fa una autopassada Diego Mainz pica eh, d'una manera jo diria que eh, un tant infantil i fa un penal claríssim sobre Barragán eh, que no ha desaprofitat Parejo hi havia el dubte sobre si Parejo s'atreviria o no amb el penal després de Real en Barcelona. Avui els companys del Superdeporte titulaven algo així com, o ahir, com Parejo s'atrevirà amb el següent penalti i no ha dubtat. Ha llançat, per cert, pel mateix joc que Claudio Bravo li endivinà, Roberto ha anat a l'altre costat i Dani Parejo ha fet el 2-0. Amb el 2-0 en el manegador la cosa estava clara. El València tenia que tirar el freno de mà i tenia que guardar gasolina perquè li espera un partit del dijous davant el Rayo Vallecano i un el diumenge davant l'Eibar el Rayo pràcticament no té res a fer. L'Eibar, anem a veure com ve, perquè té que enfrontar-se Sevilla. Eh, però l'Eibar, poquet a poquet, està complicant-se la vida. Dèiem en els titulars que ja n'hi ha dos equips entre el descens i el llevant. Un d'ells és l'Eibar. El llevant a les de està per davant de l'Eibar. recordeu la gran primera volta que va fer l'Eibar i un llevant que sembla que no està fent gran cosa, però a hores d'ara ja ha superat a l'equip armer, a l'equip basc. Per tant, eh, i aquest equip és el que se la juga el dimecres contra el Sevilla i després veurem què és el que fa quan vinga a, a Mestalla. Però de qualsevol, de qualsevol manera, com us estàvem comentant, eh, <coughs> el València arribava al descans i estava clar que tenia que dosificar esforços. És el que ha fet. Eh, l'equip d'un 1 ha dosificat eh, esforços en el dia d'avui i l'equip d'un 1, a més a més, en la segona part ha viscut el que tenia que viure. De la rendibilitat, de la tranquil·litat de el ficar una marxa menys però controlant el partit i d'aprofitar les ganes en la velocitat dels jugadors que necessiten en la segona part per tal d'aprofitar el seu moment i això i així han arribat eh, les jugades una miqueta aïllades eh, en un principi però que després han acabat tenint continuïtat d'un fegulí que ha estat per a mi excelses 90 minuts d'un Enzo Pérez que a poc a poc ha anat sumant coses a la vessant ofensiva del València, d'un Rodrigo de Pol amb moltes ganes i d'un Álvaro Negredo que per a mi, en el dia d'avui, ha jugat els millors minuts com a davanter des que és jugador del València Club de Futbol. Avui, el tiburón de Vallecas ha tornat a ser ese eh, jugador eh, que estava certer en les passades, que ha eixit bé en els arranques, al que se li veia aquesta velocitat que a voltes li trobàvem a faltar i a més un jugador <laughs> que ha demostrat no ser gens egoista tenint en compte en este cas el eh, eh, bagatge que se li tira encara al jugador que no fa gols avui ha fet el cinquè de la temporada Álvaro Negredo la gran realitat és que el 3-0 en una jugada en la que ell podia haver tirat d'egoisme i tirar cap endavant ha preferit assistir a Feguli, que ha, ha convertit el tercer del València, i <clears throat> després de fer el 4-0 en una excepcional rematada de cap, de les que ell habitual no sol errar, habitualment no sol errar, i ja venia errant durant el campionat, avui ha estat més certer, però després d'aquest 4-0 ha buscat en una deixada Rodrigo de Pol per a agrair-li la sentada en el 4-0 que li ha fet l'Argentí. En definitiva, 4-0 65 punts per al València Club de Futbol, no, 68 punts per al València Club de Futbol, que torna a estar dos per davant del Sevilla, que torna a estar a 4 de l'Atlético de Madrid i que a hores d'ara té que veure com funciona la pelea. I la pelea arrencarà demà, perquè en este calendari absolutament esquizofrènic que aprovarà la Lliga de Futbol Professional, en este calendari absolutament boig que aprovaran el, els clubs, que són els principals culpables de tot el que els passa, <coughs> el València tindrà que veure què fan els seus rivals, tindrà que veure què, fa l'Atlético de Madrid i tindrà que veure què fa el Sevilla. En aquest cas, el Sevilla davant de l'Eva de Madrid, si no recorde malament, juga eh, en casa del Villarreal, la, el conjunt... Eh, sí, davant del Villarreal, el conjunt de Diego Pablo, el Cholo Simeone. A esperar, a veure, el Barça té l'obligació de no errar perquè la Lliga està deixant les preses de Champions caríssimes i este València Club de Futbol no pot permetre's ni cedir un punt més. Per cert, se parla de possibilitat de moviments per a tancar algunes renovacions esta setmana en el València. No diguem que no, <coughs> però també és cert que és una setmana més sentada en la part esportiva que en la part de despatxos, perquè en la part esportiva el València se juga molt i a més se comprimís tot moltíssim i quan dic que se comprimís és una realitat se comprimís tot absolutament de cara al equip de Mestallà eh, i per tant eh, a lo millor fer alguna renovació o anunciar alguna renovació, que seria una bona notícia, però podria desviar un tant l'atenció d'on ha d'estar ficada, que és en el verd. Tanquem momentàniament eh, la situació del València de Futbol, que reobrirem després en temps de tertúlia. Me'n vaig a la redacció de Superdeporte per a parlar amb Rafa Marín. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Buenas noches. Eh, ¿Cómo se ve desde la parte del Levante Unión Esportiva la jornada? Yo creo que es positivísima, de Deia que en titulares, y después voy he recordat, ya lían dos equipos entre el de descens y el Levant, que creo que es una de las mayores rendes que té el la Granota y que precisamente la T en el tan definitivo de campaña. Pinta B. Sí, eh, muy positiva la jornada. Fíjate, mañana el Levante, si le ganase al Córdoba, prácticamente ya desahuciado el colista se pondría 10 puntos por encima del Granada, que es ahora mismo eh, penúltimo. La jornada ha salido a pedir de boca, importantísimo el punto, hay que recordar que se sumó contra el español, teníamos dudas de si sería o no suficiente, lo cierto es que la victoria en Getafe hace que el Levante con 32 puntos esté ya por encima también del Eibar, ese equipo que en la primera vuelta parecía salvado, que le saque también distancia a la Almería y que esté a tiro de piedra incluso de la zona templada. No hay que lanzar las campanas al vuelo, tampoco hay que dar ya por muerto al Córdoba, que si bien es cierto que su futuro en primera división eh, prácticamente ya eh, es, suena a pasado, en las últimas jornadas ha, vendido cara su piel en todos los campos por los que ha, por los que ha pasado por eso mismo pedía hoy Lucas Alcaraz concentración, por eso mismo también le pedía a la afición que brindase mañana cariño a sus futbolistas, porque la última comparecencia de los granotas en Orioles, eh, si recordáis, eh, fue la de los pitos, la de los silbidos que han traído cola. Mm, han cambiado mucho las cosas y lo cierto es que este levante, insisto, está ya tocando la permanencia con la punta de los dedos. Bueno, pues eh, una permanencia que ve eh, fonamentada en ese último gol de Casa de Sus al Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, Rafa, y una eh, permanencia de un llevante que, como dije, comença a taure el cap en el momento decisivo de la temporada. I se punta de l'Espanyol, que en un principi no sembla ser positiu, a la fi, la resta de resultats dels rivals i la victòria en canxa la l'han fet bueno, la l'han fet fantàstic. Sí, eh, hay una cosa además que está diferenciando al Levante de sus principales rivales y es que en los duelos directos está dando la cara, está ganando todos sus partidos contra los rivales de la zona baja y eso le está permitiendo sacar la cabeza, unido a que el equipo de Lucas Alcaraz, aunque el juego no le acompañe, vende siempre muy cara su piel, es un, es un equipo que consume los partidos a tope, por eso ese punto del español tan importante, por eso esa victoria en Getafe 0-1 eh, apretada pero importantísima ante un equipo que también está ahí peleando en esa zona y mañana Córdoba, Córdoba, una hora muy mala, martes a las 10, esos horarios esos horarios de Tebas que, que bueno, eh, vamos a dejarlo vamos a dejarlo a un lado. Lo importante mañana es es ganar y con esa victoria incluso los cálculos que se hacen internamente en el vestuario es que con un puntito más, con un empate, incluso matemáticamente podría estar ya cumplido el, objetivo, porque así como por arriba las cosas están muy caras, este año el descenso está muy barato. Me queden dos preguntas eh, eh, Rafa, y sé que tú me pues, las puedes contestar. Eh, la, primera de ellas: eh, experimento de este central ¿viste el vist, se queda como experiment, se queda per fuera de casa o creus que puede tener una, continuidad en el 11 de Alcaraz este sistema? Pues mira, Lucas Alcaraz está jugando al despiste. Esta tarde en el entrenamiento a puerta cerrada en el Ciutat ha probado varios once, uno de ellos otra vez con cinco centrales. En la charla que ha mantenido con sus futbolistas les ha confesado que no tiene todavía claro cuál va a ser la solución y que prefiere que estén con, esa incógnita hasta mañana. Quiere mantener la tensión. Ha probado dos cosas. ¿eh? Eh, el 11 parecido, un 11 muy parecido al de Getafe, con cinco, centrales, con cinco defensas, tres centrales, los mismos que jugaron en el coliseo, y después un, un 4-4-2 más clásico, eh, con muchas novedades, por cierto, porque el de mañana sí que va a ser un 11 con, con bastantes rotaciones. Y la última, ni amb centrals, eh, David Navarro. Què passa amb el de poder que segur se li ha caigut a, Ah, pues más, más, de un mes lleva ya sin jugar David Navarro, cuya aportación en el grupo está siendo muy importante. Fíjate que el otro día en la llamada de los capitanes a la afición, él estuvo ahí dando el callo, igual que Pedro López, otro futbolista, que pese a no contar con minutos, sí que está sumando a nivel de grupo. Parece ser que Lucas le ha hecho la cruz deportivamente, es la peor racha en cuanto a minutos de David Navarro desde que está jugando en el, en el Levante y sobre el papel es el mejor central. No lo verá no lo verá claro, no lo verá claro Lucas cuando lleva más de un mes sin jugar, pero a todos nos parece que David Navarro es un futbolista importante fuera, lo está haciendo ahora, pero debería de serlo también dentro. Perfecto, Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Eh, anima a parar de básquet. Juanma Romero, ¿qué tal? Buenas Hola, Manolo, buenas noches. Bueno, eh, Juanma, eh, de esa segunda parte del Valencia Basket No va a estar B, fins i tot de tal manera que el mateix Carles Duran acaba demanant disculpes a l'afició per el que va ser una segona part en la qual el conjunt valencià va eh, administrar la renda però va mostrar una caiguda de braços i d'intencionalitat eh, prou preocupant. Sí, y una vez más volvió a adolecer de, una falta de intensidad defensiva que ya es preocupante. Se encajaron 50 puntos frente a un equipo, el Mandresa, que con todo el respeto, pero es ahora mismo colista de la Liga CB, llegaba como penúltimo al partido contra el, contra el Valencia Basket, y de un partido que había estado muy controlado, incluso en el tercer cuarto el Valencia Basket llegó a ganar por 17, aventurábamos que iba a ser un final muy, muy plácido, pero el equipo empezó a perder intensidad, lo dijo Carles Durán, empezaron a aparecer ciertos egos en, los jugadores de Valencia Básquet, cada uno empezó a hacer la guerra por su cuenta, se perdió el rigor eh, defensivo y bueno, yo creo que se resume bien a las jugadas después cuando bueno reconoció el propio Durán que la segunda parte no había sido digna del Valencia Básquet y que no había hecho además, en este caso menciona el equipo a ese eslogan, la camiseta de cultura de esfuerzo, sobre todo por eso, porque no había mostrado eh, esfuerzo. Eh, y, pero de cualquier manera, Juanma, la possibilitat o la part positiva o la notícia positiva és que l'equip ja és quart. Sí, sí, y, fastidia esto, ¿no? Porque lo que podía haber sido una tarde muy bonita, como bien dices, bueno, se había cerrado por un lado un abril perfecto, el equipo ha ganado los cuatro partidos de este, de este mes de abril, eh, se había sumado además cuatro victorias consecutivas, una racha que todavía el equipo no había alcanzado esta, esta temporada y con opciones de ser cuarto el sábado y que al final se confirmaron ayer domingo con la derrota del Bilbao, ¿no? Lo que podía haber sido una jornada pues eh, feliz y completa para, para el Valencia Basket, que está llegando con opciones de ser cuarto precisamente al final de liga regular, pues todo esto ha quedado un poco empañado. Afortunadamente todavía hay tiempo para reaccionar y esperemos que esa autocrítica ¿no? que, que hacía Carles Durán ahora se pueda trasladar a los jugadores porque yo creo que ahora mismo tanto es el culpable por la, por la forma de organizar que tiene el grupo como también los jugadores porque muchos de ellos el otro día yo creo que no dieron el do de pecho para, para hacer un buen partido contra el Manresa. Muy bien, gracias Juanma. Un abrazo, buenas noches. Les 12 y un minuto ya al debate tertulia y el análisis. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i dos minuts comença el temps de debat, tertúlia i anàlisi. Avui a CIA Esports 97 dit, Estem des de les 8 i quart en, en directe eh, i anirem fins a la una de la matinada. Ja tenim a dos dels habituals del dilluns per així. Està el nostre president Jaume Ortí. Hola Ortí, què tal? Bona nit. Muchas noches. Com està vostè? Bé, content. Que ve, de, que ve de Mestalla, més. Sí, senyor. L'ha paregut bé, bé, bé l'espectacle, no? Un escaló més i uh -huh. pujant l'escala. Pujant l'escala que és empinada, eh? No, no, no. <laughs> Sí, és empinada sí. perquè així no se dix ningú. Així no se dix que, ningú. Que acaba l'escala en què queda. En què queda, en què queda l'escala. I ens acompanya també el director de Superdeportes, Julián Montoro. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, pues eh, estava, digo el passat, la pregunta que estem fent avui en arroba esports 97 nit, en el Twitter, arroba esports 97 nit, és eh, qui vos agrada, qui ha sigut per a vosaltres el millor futbolista avui. Dice 4-0 davant el eh, Granada i sobretot, amics, eh, la impressió, estàvem eh, dient ara micro tancat mentre sonava la sintonia, quina impressió de que el València avui ha dominat, com li ha donat la gana, els temps, no el valor, els temps del partit. Ara Isc li una miqueta el valor Granada, eh, ara apreta i accelere, fas dos gols, en els dos gols tira el freno de mà, <clears throat> administra la gasolina, me recolza una miqueta en les i en la segona part que voldran demostrar ha sigut un equip que ha administrat intel·ligentment el partit i això fan els equips que van bé Bueno, jo crec que això ho vam comentar ja fa dues setmanes uh mhm. -huh. va ser el dia de jugàvem en el sobretot que aquest equip ja tenia el nom que li correspon, que és equip és un treball que, que ha costat perquè han hagut de gravitat pues, coses de lo típic d'una temporada que no n'hi ha molts canvis hasta l'entrenador també és, és primers i pensa que a poc a poc anem veurant i és com aquest bòlit que tu a poc a poc té molts cavalls i a poc a poc te fas ben tenir, no? I pensa que avui, igual que ja el dia del Barcelona inclús per ser el resultat, aquest equip ja se veu que està dirigit i la paraula equip li cap, que és el que tots ens apetia tindré un equip eh, en el que tot representa la paraula. El millor, molt fàcil, l'equip. <laughs> Mira, tot el Granada contra Otamendi només sí. no haguera fet un gol esta nit no haguera fet un gol mira l'altre dia eh, ara fa una setmana teníem, teníem eh, a més eh, estava, eh, arribava Jaume quan estàvem parlant aquella nit en Pep Sereno si te'n recordes Jaume eh, i Pep fora de, de micro quan estàvem pues, bueno, eh, mirant d'establir la, la conversa, escolta, te quidem, tal, preparar l'entrevista, i estàvem parlant, no?, perquè ells venien també d'empatar un contra el Sevilla i tal, i jo li preguntava per l'equip i deia, Manolo, el problema és que no, no fem gols. El problema és que hi ha molts partits que se'ns estan escapant de la recta final, per què? Perquè sí. duguem un gol, i en un gol sempre pot passar que... I avui, en efecte, el Granada Ser, que ha tingut dos davanters molt correosos de cara als centrals, molt que, treballadors, molt, molt treballadors, però és que per a superar a Mustafi, a Mustafa jo també fa falta algo més que treball. Ha fet, crec que mirava ahir, eh, ha, inclús ha fet un gol més fora de casa que en casa, el Granada. El Granada, sí, correcte. Sí, està molt sempre. Ah, és cert, però, és cert. Vamos, <laughs> és que és que diguem que l'equip s'ha dosificat, però és que jo mire al, al... vaig a dir animalet este i jo no veig eh, dosificar-se res. Te refereixes al Tamendi? Sí, uh -huh. és, és que eh, no, va, va tan, no, tan, tan, no pot, no tan sobrat i, i tan que és una barbaritat. Però és que no, no, no, no afluixa, o sigui, que ell va sobrat però jugar en la mateixa intensitat que estigui jugant en qualsevol moment sí, no en qualsevol baixa. resultat. Ell no baixa. Ell estàvem ja en un moment que estàvem 3-0 i ha vingut un cruce que ha fet i cavall, picaor i, i la <laughs> Tot, cosa... Ara, la... ara, ara és quan jo dic qui em paga Otamendi, ara? A ah. veure, a veure qui és el xulo <laughs> que paga No, Otamendi. a veure, la, si aquesta pregunta jo crec que se respon en el rendiment Otamendi, vull dir, eh, i més tenint en compte el que costa aquest futbolista, ho he estat moltes voltes i crec que és una història que eh, Jaume l'haurà sentit i l'ha dit quan ell era president eh, tu juren que ha dus <laughs> alguns anyats en això jo també eh, sempre ens diuen el mateix o sempre que parlem de jugadors diuen el mateix els jugadors no són ni, ni cars ni barats són rentables i jo crec que la evidència del rendiment també d'Otamendi parla d'una rendibilitat que més enllà de qui l'ha ja pagat estàs en la seguretat de que si algun de te tocarà vendre-lo per a recuperar aquests diners perquè anaves ofegat, anaves a, traure el que ha costat i molt bé, és una plusvalua elevadíssima tenint en compte el rendiment i sobretot més que el rendiment, com deia Julián, les sensacions que hi dona. No. Que no, que no, no, no ha, No ha avui més de dos o tres equips que podrien eh, somiar en fitxar a Otamendi si estiguera en venda. Uh mhm. -huh. Que no està. Sí, lo que, passa, lo, lo que passa també és que d'alguna manera el València avui en especial ha hagut un jugador que pense que també cal destacar-lo que és Fegolí perquè ha fet un partit complet sí, sí, de treball que... de, de seguiment quan ha perdut el valor del gol que ha fet que és un molt bonic un passe preciós de, de Negredo i pense que així com molts, molts partits faltant 20 agarra vacacions un poquet i afluixa avui ha volgut brindar, pensa que el partit més complet des de que <coughs> està en el València. Entonces, donar per fet lo, lo que ha dit Julià, que lògicament l'altre que et dona mitja la banda, entonces aquell està aconseguint en fora de concurs. I entonces si dius, el millor jugador, sí. Està fora, fora de concurs. Con... Claro, sí, home, sí, és així. No. A mi sí que, bona. de fet, eh, eh, estem preguntant a la gent qui és el millor, i molta gent està optant per Feguli, jo crec que avui Feguli ha fet un, sí, un partit molt complet, ell i que eh, és un dels eh, futbolistes que avui la segona part s'ha reivindicat tenint en compte que tots sabíem que el València anava cara a una segona part en la qual anava, que anava a tirar molt de eh, dosificar-se, de mesurar la gasolina, perquè és que n'hi ha sí, però ell, tres, part ell, tres partits sense dies. Però ell és un xor que, que ha interpretat molt bé que, que ell no té res a dosificar, perquè ell eh, perfectament uh mhm. -huh. eh, no és un xor que, que, que, que estiga tan, tan cremat, Eh, com pot ser a, a tres casos, com, com Parejo, com André, que són joves que n'hi ha que donar li un poc més sí, d'aire. Ell ha interpretat això bé, ha, ha vist que, que, que podia ser una nit eh, bona per a ell, si, si ficava intensitat i si perseguia la... Eh, eh, la seva oportunitat i, i bueno, i, i l'ha trobat i, i molt bé. Eh. Sí, ah. és de veres que a tres dies uh -huh. eh, li falta eixa, eixa fam, no? Però... Acabar el partit, que l'acaba avui complet. Bueno, arriba Folgado des de Mestalla. T'han deixat així, de <laughs> dir, igual el tanquen allí, no? <laughs> Me veia enviant els geos. No tindràs eixa sort. <laughs> Me veia enviant els geos per no aquest tindràs, la guerra allí. No tindràs sort, Manolo. No, no. Ho oh, pogut dir sense problemes, encara estava dixint de futbolistes. Estaven en I ja va gent fora, com és normal, esperant-lo. Sí. sí. sí, Imagina que bon sabor de boca, no?, en, en general, Folgado. Sí, ja va gent esperant futbolistes, eh, ha coincidit la meva eixida del camp amb l'eixida de Veo Otamendi, que sé como si fuera una estrella del, del rock, Manolo, mucha gente fora en, en la porta esperant que quisiera el seu vehicle. Uh mhm. -huh que va a móvil, y, y bueno, pues la gente Manolo que que, sembla... Quedaner, eh? Es quedaner, eixe i es de Mustafi Sí. Bàsicament, perquè un Mercedes de color carabassa el de no sabem tots els dies. Que és el de eh? Mustafi. <laughs> que és el de Mustafi. Jo crec la, la gent en els dos gols se n'anava ja conforme. Sí, jo crec que sí. Bueno, el que passa és que s'ha ja trobat que queden, la propina final. Queden 4 o 5 partits i, i, i lo, lo que interessa per damunt de tot és guanyar, no? Però, però bueno, eh, eixe final pues, pues dona, dona eixe punt de, de, de més que també és necessari moltes vegades. Està molt bé. Ha sigut per endolçar la nit i pensé que donar que el partit era el que era, que no podíem esperar matxia, uh mhm. -huh pense que al final pues, han vist coses molt detalls perquè este València avui ha perdut tres o quatre valors molt perillosos mm. i la defensa ha dit no passa res i això ha que veureu també perquè a vegades eh, eh, no és un equip perfecte sinó que la perfecció se llogra quan arriben els balons a que la juga la defensa entonces és una, un apoyo sensacional i avui crec que dins del treball de la mitja però és que aquesta línia, pues, vull de veure que les quatre coses que han que administrar les administrat perfectament. I eh, patir no han patit, no? no. Salvo, salvo que d'alguna manera davant del centre d'ells era molt treballador, era molt ràpid, i donava la sensació al començar el partit que ens podia donar més, més feina, però el que està fora del concurs ha dit no, no, faci. Eh, és una... que està fora del concurs també dir... És una constant ja en este València, començar sobretot en Mestalla de poc a molt, és a dir, de menys a sí, més. Sí. Sembla que l'equip i si sempre sembla... Jo me'n recordo, en els primers minuts contra el Llevant jo diria, ui, que Llevant el veig molt posat en el partit. Li durà 12-15 minuts i se'l el gol de Paco Alcácer. El dia del Vilarra va ser un tant especial, però també el València acaba dominant el partit, encara que, bueno, en certs condicionaments, no? I la resta de partits igual, eh, a la Real, davant el Getafe, és un, una constant ja, senyors, que este València sí. comença una miqueta en el biorritme baix controlant-se poquet a poquet quan el rival se n'adona ja té el València dominant més que la pilota el partit i els moments del partit que jo crec que és el més important, el València acaba dominant els moments del partit, és una constant una de, una de les virtuts d'aquest equip a principi de temporada era, era que eixia a reventar el partit des del primer minut mm, tenia aquesta necessitat de l'equip de, de, de, de trobar-se per davant de, de que anara tot a, a favor lo, eh, quan, tant, quan abans millor en el temps i sobretot eh, gràcies a la seguretat que te dona la, la defensa pues, eh, l'equip ja porta moltes setmanes eh, jugant eh, en això no? jugant en tranquil·litat treballant al rival i, bueno, i, i pensant que en una o altra vas a resoldre el partit no? però sobretot és perquè mm, tens molta seguretat de que l'altre no te va fer gol jo crec que avui el València Manolo se complica la vida en el, al principi perquè d'alguna forma eh, han tardat en ajustar-se Mustafi i Otamendi inclús Fuego ja han comès alguna errada que, que, que és impròpia d'aquests futbolistes però solament en el tram inicial del partit sí. en el moment ells s'han tornat a ajustar-se a partir d'ahir ha desaparegut el Granada que és cert que donava eh, sensació de que amb, com diu Jaume amb eh, Saxes i amb Córdoba davanters físics eh, poderosos i molt ràpids podrien donar-los més, més problemes jo crec que al final els que més han treballat avui pues, probablement hagin sigut eh, Otamendi i Mustafi, però per el que, el que ens han fet treballar en lo físic eh, Saxes i, i Córdoba, però a partir d'ahir Manolo en, en una volta han passat els primers 20 minuts de, de partit eh, al rato ha marcat el València en el 25, si no, si no m'equivoque, i el partit pues, no ha sigut tan còmode per al València com el del Llevant, però ha sigut un partit molt, molt paregut, on a mi me dóna la impressió, encara que de després Feguli ho ha desmentit, me dóna la impressió que el València no, no, no ha gastat ni mig depòsit de, de gasolina, afortunadament, perquè aquesta és una setmana en la que va necessitar tota la gasolina eh, possible, perquè, bueno, té tres partits eh, molt compromesos. Ja ha passat el primer, el València jo crec que el supera amb, amb nota, sense fer un gran partit s'ha pues, desfet del, del Granada i crec que el més positiu és que li queda gasolina per a, per a Vallecas i per a, i per a Ibar, perquè la setmana és... Eh, és dura, és molt dura. Sí, la setmana és dura, és eh, duríssima, però en València Club de Futbol que, com dèiem, avui eh, ha tirat de freno de mà i d'intel·ligència. Jo crec que els equips que se dosifiquen són equips intel·ligents i que, sobretot, que poden fer-ho i que saben fer-ho. I quan un equip se dosifica és perquè eh, eh, té la suficiència davant del terreny de joc o damunt del terreny de joc com per a poder dominar els temps del partit. De qualsevol manera, encara ens queden eh, moltes coses de les que parlar, encara ens queden eh, mm, no els propis dels que parlar, i en tornada de la pausa eh, anem a parar de dos, les quals pràcticament encara no hem fet menció, però crec que hi ha que fer-la. Eh, la gent eh, no està parlant molt d'ells, algú sí, però jo crec que hi ha que parlar de Diego Alves, nou rècord d'imbatibilitat en la porteria de Mestalla, és una barbaritat el que està eh, aconseguint defensivament l'equip, i també hi ha que parlar de Dani Parejo, 10 gols, 12 grogues, és el jugador més amonestat i més golejador del València, i la reconversió d'aquest futbolista que a hores d'ara, la informació que tenim és que continua estant molt complicada la seva renovació. 12 i quart, fem una pausa per a la publicitat i tornem en el postpartit, en l'anàlisi, junt al director de Superdeportes, Julián Montoro, junt a Jaume Ortí i junt a Sala Folgado, del que ha sigut estat jornal de Trespera València, en València 4, Granada 0. Fem una pausa per a la publicitat i tornem així, a la 97 punts de ràdio, a Esports 97 nit. Ven a Nissan Almenar y llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros o llévate el Nissan Pulsar desde 13.900. Nissan Almenar en Paterna Nacional 3 y en Valencia 3 Cruces, Avenida del Automóvil. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes antes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 de la nit i 13 minuts. Noms propis. Eh, hem parlat de Feulí. Eh, jo, Feulí, és un dels jugadors que vinc reivindicant des del principi de la temporada. Me sembla que era un Feulí diferent. Crec que el temps està demostrant que ja dius que no tan encertat, és cert, però que està rendint moltíssim. ja un gran nivell en el València, però hi ha dos futbolistes en els quals avui la gent no ha reparat eh, massa en el postpartit, no és que no s'ha reparat en el camp on se veuen els mèrits, però que lògicament són eh, fonamentals o crec que mereixen un capítol a la banda en este València Club de Futbol. Parle de Diego Alves i parle de Dani Parejo. En el cas de Diego Alves hi havia un rècord d'imbatibilitat des de fa 40 anys que tenia Pep Balaguer, 549 minuts imbatut. En el dia d'avui, amb els eh, 45 eh, que ha sumat eh, Alves, Folgado se'n va... 596. 596, o sigui sí. que està per damunt d'algun dels minuts que teníem anotat és una barbaritat de minuts avui fèiem els counters. el València eh, en tota la segona volta en Mestalla ha rebut un gol que és el del Sevilla, de penal vull dir, de jugada, canvi I quan, I quan el partit estava resolt en efecte eh, eh, el gol, no, eh, el gol del Sevilla no, el gol del Sevilla va ser el, el, el 2, a 1, que després tira un altre penal que, que, ah, para, bueno, sí, que sí, para sí. Diego Alves eh, després, abans d'aquest partit en dos gols de la Almería, pero es que después el Valencia comienza a mirar y tampoco venía un gol de penal del Real Madrid, eh, un gol de también de penal de no sé qui, pero el Valencia está encaixant Muy pocos gols en esta y ni a una noticia Complementaria a y en cara encara millor, Yes. y es que no es que no encaixe gols, Es que Alves quasi no té que intervindre després. no, avui, avui, avui pràcticament, avui, pràcticament... Ui, s'ha avorrit. O s'ha avorrit, ho deia Folgado de la retransmissió, Està avorrint-se. que són, no és un partit, són, sí, bueno, pot, pot intervindre en alguna, però així de com en la primera volta sí que Alves mm, sí, sí, que estar sí, ahí i, sí. i, i, i va traure partits, és que porten tres mesos que no. Però especialment, eh, Julià, avui és que el València ha jugat en comodí, i m'explique estàvem parlant de que la defensa ha estat increïblement bé, no? I no ha utilitzat el... Diguem, I damunt de la defensa, si hi ha hagut un risc, el porter no ha intervingut, per tant, la defensa Clar. no ha deixat eh, que el eixa porter... és la confirmació... Per això t'he dit que ha jugat en un comodí, un... el comodí no l'ha utilitzat. Eixa és la confirmació... Això és el que d'alguna manera qüestió... crec que redondeja la, la seva llavor, clar. És, és que, que avui no, no lluït res perquè no té un faena. Va més allà no. del porter i de les parades del porter. Uh mhm. eh, -huh. eh, eh, és que no te fan ocasions. El mateix porter, perdona, el primer que ha dit quan li han preguntat pel rècord és no, este rècord no és meu. Sí, claro. Este récord es del equipo. ¿Y qué va dir, ui, si no tengo que parar ni una? <laughs> ¿Qué va dir? No, pero yo... raó, raó eh, sí, pero... Pero a més és lo que Jota, que está, lo que vinc a referirme es que está en ese discurso que manejan uno... De compañe en ese discurs del vestuari, eso. De, de vestidor, cuando ella salva la celebración en los gols 8 del Valencia. Claro. Eh, ahí ni a vestidor, señor. Ah, això contagia molt. Ahí ni a vestidor. Pero en del rendimiento esportiu, ahí lo que ni es vestidor. Eh, quan tots van a la mateixa direcció acaba el partit... I, i Negredo quan fa el gol, que avui sí que volia celebrar-lo. En efecte. Avui ha compartit... Ara parlarem de, del Negredo... Eh, sí, eh, però te però, queda Parejo, que te l'has dit. Eh, sí, sí, he de parlar de, de Negredo i he de també de Parejo, però el més important, quan eh, un equip està en el mateix discurs, i com dèiem, eh, i Julián s'ha recordarà de les imatges que l'any passat pujava jo Pereira a Instagram, tal, la de, la de Wii, la de Wii, de, de, que ha pujat també a, a Twitter del vestidor celebrant el 4-0 després del partit eh, en les imatges que pujava l'any passat Joao Pereira no eixia seriet altre no eixia eh, hi havia algú que eixia per compromís era una cosa forçada no? Eh, sí, no, i avui tu veus gent que no ha jugat con Cancelo en un somriure d'orella a orella Vull dir, veus detalls de... Eh, ahí n'hi ha, ha grup. Però també veus que eh, me cuidarem molt de criticar a Joel Folgado que Vas una, a buscar la foto, no l'he vist. Que és un armari empotrat, eh? Sí? La venta amb la mà oberta te canvia la vida. També t'ho dic. També, sí, sí, sí, sí. A mi m'he impressionat una mica això de Joel. Però el porter les mans les té per tres coses. Sí, sí, no, sí, sí, no, però me referís que la, la caixa toràcica, eh, Julen, sí, cuidao, sí. eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, però ahí, ahí se veu vestidor, ahí se veu grup i ahí se veu que aquesta foto, eh, més enllà de que se veu algun grupet, com els tres argentis que estan davant, etc etc. però en els detalls dius, així ah, n'hi ha vestidor, que és el que te fa falta per a pelear en el tram final, que va ser complicat i duríssim. Però hi n'hi ha vestidors, senyors. És que vestidor és, i si damunt fas equip són dues coses. Uh -huh. Perquè el vestidor és una cosa diferent a, a l'equip tàcticament en el camp. Penseu que amb la desaparició de Vicent Guate, i, per tant, una, una part del debat, no dic tot, però sí una part del debat Alves és feliç a València? O és molt més feliç del que era? Jo el vaig notar en l'entrevista que el, que el farem en guanyi la 97.7 ràdio en Esports 97 nit, ens atengui una hora i vas trobar un tio en un tracte proper deliciós quan un servidor se n'anaven més lluny i passat a tindre eh, alguna paraula més alta que altra a mi fora de micro, però jo vaig veure un tio absolutament tranquil, feliç, contant-nos anècdotes de quan era el porter de l'Almeria, eh, contant-nos detalls de la vida de Renan, del porter que passa pel València, vull dir, eh, i a més és que se veu també, com deia, en el discurs públic, tal, que avança la, ella a lo millor per reivindicar-se en este record que tindrà una miqueta de pit i avui se, se fica l'últim de la fila i diu no, és un mèrit de l'equí tal penseu que és molt més feliç Diego Alves amb la desaparició eh, esportiva de Vicent Guaita del València sí, sí, clar que sí sí, sí perquè ell eh, a veure, ell eh, encara que ja la temporada passada s'havia menjat a Guaita <clears throat> ell sempre, Totalment ell sempre tenia la sensació de, de que en València Guaita eh, i, i els mitjans de comunicació i, i molta gent tenia predilecció per Guaita perquè era valencià a veure, pot passar pot ser, el que ell tampoc ha reconegut mai és que Guaita n'hi havia un moment en què estava a un nivell altíssim i estava per damunt d'ell i podia ser perfectament titular en el València que després se va tornar i tot, en, i tot el món ha reconegut el que he dit al, al principi que Alves se va menjar a Guaita i Guaita és del València perquè Guaita ja no veu perquè li guanya la partida sí. competitivament però n'hi ha una definició que és psicològica i és que el porter del València actualment no té la preocupació de que si fa un fallo en un moment donat hmm. li pot perjudicar la, la titularitat Correcte. i això sí. és molt, molt important sí. perquè ell, això no és sí. que és tan important que damunt ell està portant mm. molta més seguretat, més confiança, simplement per aquest tema psicològic que l'ha resolt. Antes estava pendent, diu, si falle este d'ahir, i això ha que reconèixer que és així. Sí, la contrapartida d'això és que cada vegada que se tira a, a la cama, pues, Mestalla... Tremola. tremola. Pues sí. Eixa és la contrapartida. Sí, sí, sí, veure, sí, sí. el, no, no, i allà, a veure què pesa més. Jo en seguida penso en Lourdes i no sé per què, i doncs automàticament en seguida... Vaig a dir una cosa, jo hi ha hagut un moment, eh, pel que diu, és que m'han recordat Ha hagut un moment, oui, crec. Ha hagut un moment en què he començat a, a estirar i a veure i tal. Però jo crec que és perquè no sabia què fer l'home i no parava no, de... Hi ha hagut un moment que ella, ella ha notat molt lleu però si no perquè, sabia ni, ni tirar a, a terra, Manolo, però, quina molèstia tenia? No, escolta'm, eh, és que a voltes un jugador no té per què tirar a terra, no perquè ninguna molèstia, no simplement estirant quan té se nota carregat i jo crec que ella estira perquè en un moment donat ha notat alguna cosa estranya, el qual no vol ah, dir que la res. que no, jo, jo que, que, no que, sí. que moltes vegades ho fa i no té res. Ha hagut un jugador també que s'ha tirat mal els tutors, ha alçat el pantalonet. Sí, eh, Mustafi. Eh, Mustafi. Mustafi. Mustafi. I també jo dic... ell s'estava lluint, és que eh? cosa, eh? Estava lluint <laughs> vols Dir? Vols dir? Però sí que ho ha fet. I això signe, normalment, quan te tires mal al sí, sí. és que sí. algo passa. Bueno, pues eh, amb tot això, senyors, un altre dels, que, dels futbolistes que eh, eh, estaba eh, pendiente o no estaba pendiente <laughs> més ahí pero que acababa acabat pared como siempre y tenía algún mà eh, mm, mm, en este caso también pendiente en este caso amb el después de lo que iba a pasar en Barcelona es Dani Parejo Parejo está un nivel como más entrecampista cree que estén bien a un Parejo mes entrecampista que a un Parejo mes cervell que és el que sempre havia sigut en el València, el jugador que tenia que manejar tot l'equip al seu voltant, el jugador... Este Parejo, a lo millor, lluís menys en la circulació de pilota en vore l'espai lliure, però és un jugador amb més arribada a gol, que rasca molt més, rasca. jugador més amonestat de la plantilla, i estem, i estem veient eh, a un Parejo, jo crec que molt complet. Rasca més perquè no té el carnet de, de destructor. Correcte. I entonces ell és un organitzador nato i té que fer funcions que per el ritme, per el seu físic, per la manera de jugar en el camp, no les va fer mai, perquè a més se li noten molt. I això l'astra molt, i a banda d'això que tu dius que no dirigis tant, jo crec que dirigir-te que dirigir ell sí. perquè és l'únic que té aquesta capacitat per això. Que té més arribada, crec, pues, clar. Eh? Claro, I el València pensa que tindria que pensar molt perquè un jugador com ell és molt difícil de trobar i a mi quan se dubta de Parejo pues pense que se dubta un poquet del València actual en quant al conjunt mm, a veure eh, des del moment en què se xuen tres migcampistes un d'ells li està llevant el, el puesto a un davanter sí? sí clar. Ah, per tant, a veure <laughs> ahí, alguno té que arribar si no però per ah, això a vegades diem és que els delanters no marquen tants gols jo dic perquè en un moment donat n'hi ha un mig que més que fer-li el passe fa el gol ell, eh? que és el cas de Parejo i al final són gols, i ahí està que el València pese a que delanters no estan destacant per fer molts gols, sin embargo to la totalitat de gols està pues, d'una manera molt, molt, molt respetable no? El menys parejista de la taula és Folgado. Ah, sí, no ho sabia. Folgado el menys parejista de la taula. Pues. <laughs> Jo crec que, que si Parejo fa la funció que acabes de comentar en Guai Manolo és qüestió de, de Nuno i perquè a, de, a Nuno li agrada juntar en l'equip a, a Parejo i a, ...y André. ...y a partir de que ...así yo creo que el Valencia... se beneficia de tiende dos serveis, no entre un, eh, dos. ...y molde voltes, pues, eh, dos funcionen ...y molde voltes eh, ...yo creo que eh, dos se molesten en una al otro. ...yo he visto dicho... ...en Parejo molesta André ...y en André Pareja eh, molesta a Parejo, ...pero la forma de jugar de, de Nuno es... Eh, ...es esta, ...es en André y en, ...y en Parejo, ...y es ser que fa faltes ...y fa grogues i fa un treball que no li pertocaria fer-lo a d'ell, però que és cosa de, de Nuno, i com que no sap fer-lo, pues, de volta li costa groga. De fet, és el futbolista, més, el futbolista més amonesta de la plantilla, porta 11 grogues, super, super a Mustafi supera Mustafi, supera Otamendi, supera qualsevol central, supera Javi Fuego, que és el mig centre Però per, per no sap fer perquè no sap, perquè no sap fer-hi llavors però jo crec que Parejo hauria d'aportar més de lo que aporta personalment, tenint en compte la seva eh, qualitat. És que ja ho he parlat molt de voltes en... Uh -huh en esta sintonia i ja me cansa parlar de, de Parejo. Jo crec que per les <laughs> condicions... Quan te veus amenaçat ja... No, <laughs> però, que, de... Me no, però és el de debat de fa 3 mesos o 4 Uh -huh. parles de Parejo, jo de Parejo pense el mateix. Té tanta qualitat i, i és un superdotat tècnic que moltes voltes quan perds quan perd pilotes o quan no dona un passe com, com toca o quan dona un passe que complica el central o el mig centre defensiu passes, eh, no l'entenc no l'entenc i jo li tenint en compte la seva qualitat més que se mostre més i que siga més regular que res més, més si és que és un superdotat tècnic Per, per, per això Joan 3 per, per això, això. Eh, més enllà... ara, me preguntes jo crec que André Gómez mm va ser més futbolista que Parejo. No, de, la meva opinió. Però jo també, de Santi Raya. La meva dir, eh, però, però molt més però no serà el, Els destellos que dona André Gómez són d'una... Però la funció no és la mateixa, serà no. més jugador, serà més figura, però serà en un altre, un altre treball diferent. Jo estic també d'acord en això. Jo crec que eh, Andrés el que t'arranca eh, jo crec que eh, en, en, traduït al, al llenguatge italià del futbol, que són molt gràfics, Tresquartista? Parejos el fantasista i, i, i claro. Andrés el trequartista, que, que diuen en Itàlia. A mi me dona, me dona així, me puc enganyar. Per cert, eh, l'última volta jo vas preguntar a fons oficials, me revestire, me pegaven una llarga canviada, diguem que, bueno, que estava molt bé, que però... estava molt a gust, però jo la sensació que tinc és que la eh, renovació de Parejo a hores d'ara, és la més complicada de tancar en el València. Contarem el dia, de, el dia que el València presenta en Paterna la renovació del Manolo. En efecte, perquè eh, crec que la de... Ja contarem ahir com i la renovació estava... Estava estancada, estancada i, estava... i, que, i que n'hi ha diferències en lo que, estava... entre el que demana el futbolista i el que demana el club. Estava enquistada, eh? Tampoc veig massa preocupació en el València. En això. No... Clar, a mi me consta clar. que la versió oficial és ixa, eh, bueno, Julián, però... Yo sé. Jo dic no, que sí, sí, clar, està clar, està clar, està clar. no versió oficial... Però té, una doble, té una doble cara eh, que no estoy preocupat. No, pues a mí, no? a mí sí, claro. vaig a doblar-la. Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no. Manolo, totes les... Igual no tenen problema en acceptar una oferta i que se'n vaig, eh? Manolo, a mi me preocupa... Les... Eh, eh, la que, la, me preocupa que el València no estigui preocupat. Doble la frase. Que... A mi no. Mira, no eh, està preocupat. Mira lo que ha dit Montoro. I és de 12 i 31. No Anem a reprendre este tema, crec que és interessant. Per la frase de Montoro i la contestació de Jaume, fem una pausa per a la Publi, llegim el Twitter i tornem. Eh, Montoro assegura i jo pel que veig també li donen la raó sí. que el València no està preocupat i a Joan Martí li preocupa que el València no estiga preocupat Ara aprofundirem en això, sobre la renovació de Parejo, eh? 12 i 32, <laughs> fem una pausa... Està bé el treball, pues. Eh, fem una pausa per la públic, tornem, llegim Twitter i tornem la preocupació, o la preocupació de la no preocupació, per part de Jaume Ortiz. Es pausa en un altre sentit, fins a l'una de la matinada, vinga. Participa en el primer maratón de donación de sangre de Levante, el Mercantil Valenciano. El próximo martes 28 de abril, ven a donar al Ateneo Mercantil de Valencia de 9 y media a 2 y de 4 a 9 de la noche y te llevarás un obsequio del periódico. Dona sangre y salva tres vidas. Con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad y el Ateneo Mercantil de Valencia. Organiza 97.7 Radio, Levante Televisión, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. Generalitat. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua 12 i 33, i la pregunta que estem fent en el dia d'avui és... Eh, que ha sigut el millor en este València 4, Granada 0 se va dir un negre dos calidad però debe ser titular con Alcácer eh, Edgar Albatei que parlava d'un eh, que li ha agradat avui un 5 a 0 eh, Osot Calaforra diu eh, de regal quan tens eh, que feia de, falta de Pol és un bon jugador i es fa molta falta més Eh, eh, diu un oyente, diu Manolo, insisten que no es bonito que se grite a segunda y menos con rivales con los que no tenemos pique. Pues mira, yo estoy de acuerdo. Yo, a mí llegó un moment que la galería comenzó a cantar a segunda, segunda Granada y a mí eso no Sí, pero ha en un momento en el que van a per, Mainz o no, Cala sí. van a per Gallà i apareix una de pero de alguna manera eso ya como digo antes, el día de Llevant y sí, el Diguerem, es dies desafortunats y hoy menos cantidad han estado també igual desafortunats. I és una llàstima perquè estan fent un treball fenomenal i per això perden molta la credibilitat que tenen. Josep, Pico, Josep Mico Monroig, perdó, diu eh, ara sí que crec que és l'hora d'Alvaro Negredo sense dubte demana pas en 20 minuts en gol d'assistència i ditjous a Vallecas sí o sí Eh, diu Miguel de Pedro que ha sigut Feulí Sergio Tarín també parla de Feulí perquè ha participat en tots els goles incluso en la jugada del penalti eh, Vic Naranja dice Feulí partidàs eh, Pascual Lledó parla de Parejo Amundiu, el mejor equipo, el mejor el equipo, cada día más sólido, aunque no ha sido el mejor de Paul, aporta cada día que juega y creo que merece más minutos. Sí. Moisés Masajista diu o también dice hoy la primera partida de André Gómez. Ricky diu Fegulí claramente, Xavi Simón diu l'equip que ha acabat eh, que ha acabat és el que ha de començar el proper partit Arcadio Pérez Sanz, el millor per a mi ha sigut André Gómez, per cert, es diu que Toldrà accepta la renovació de Gaia 5 anys de contracte, és sap algo, cada volta hi ha més rumors, encara que jo confirmat no tinc res. Eh, pot passar, pot passar. A mi me dóna la impressió que el València, que mesura molt bé els passos, esta setmana que ja tant de partit probablement no sigui la setmana d'anunciar res. Que no dic que no se pugui arribar a un acord, però que probablement no sigui la setmana d'anunciar res. Mm, me dona aquesta impressió més que res perquè repetisc n'hi ha molt de partit eh, mig <coughs> Fiambera diu eh, per què li treuen tanta groga o Soso en el gol eh, no he pogut veure a l'alçar-se la gent pues precisament perquè ha anat a lalçar se la gent <laughs> ha anat a lalçar se la gent i això és cartulina groga i un dia no gent que li ha mostra la groga a Fegulí eh, Andreu igual diu que el millor ha sigut Andreu Gómez ja que cuidar-lo Eh, para Zetamel, por supuesto que el mejor ha sido Mustamendi. Cayetano diu Otamendi Avi Ramírez diu que sin ninguna duda Fegulí. Hoy se lo merece. Bolete diu el mejor Fegulí que te vi. Va a correr fines del final acelerando el pas a cada cabalcada. El dicho es Messi y Esperem. y que lo de Otamendi ya es para flipar. omnipresente es el general del área Sergi diu que Sosoy Negredo. Luis Ponce diu que Fegulí. Sinogra diu eh, Otamendi también Fegulí. Javi Fogo y Negredo. Eh, eh, bueno, pues eh, o diu César Maz Abel eh, Rodríguez no Chema diu que per a ell millor Paco Alcácer que ha fet un gran treball intentant assistències i s'iria pegat sense, sense valor Eh, i Eva diu que Otamendi eh, la majoria diuen eh... Eix està franco curt, per tant ¿Qué? <laughs> Otamendi crees que Otamendi no se le puede ni votar, no? No, no. Eh, Aaron Cano diu, Manolo, dius, Montoro afirma, diu, inventa el susto, Piensa que parló del ministro Bueno, eh, jota <laughs> Julián Montoro es el ministro de Superdeporte. <laughs> Soy el que mana, el que partís el, el hecho Y Tony Campos diu, el cabell de Paco Alcácer en el cambio era un mes, Tampoco ha posado pero la foto del grupo Pues mira, en efecto eh, mm, Alcácer no está en esa foto del grupo les cosas consiguen. I sí, jo crec que li molesta cada volta que, que el canvien però que és una part de la competència de l'equip i que eh, a voltes li ha perjudicat però que també ha d'entendre que un equip és això senyors sí. no li ha agradat i buen efectiu estaven dient en quan estava Negredo preparat per així te, te recordes que hem dit Negredo mira de reull a la banqueta Negredo, ne, eh, a, Paco. A, a Paco mira de reull a la banqueta i a la fi quan t'ha insistit el cartell amb el seu número, pues la cara no... No, no, era, no, no li agrada, però no jo no crec que li agrada el, el canvi. Jo crec que Alcácer, que també és un futbolista molt exigent en si mateix, com és Negredo, avui se n'ha anat mm, eh, sense que li hagi agradat el seu, uh -huh. el seu partit. Jo l'he de voltes molt picat en Mainz i en, i en Cala. Suposo que en algun moment eh, un dels dos o els dos li hauran fotut alguna alguna colzà, han tingut algun xest, s'han picat... La manera de jugar avui, Papaco, no li anava molt de, dels centrals de, de l'equip de, de, de Granada, no? I entonces és possible el que tu dius, que ha acabat el, el seu temps de jugar i lògicament no, no estaria content igual que no estaria content Negredo quan no hagi de titular també, vull dir que cada un quan li, part, li toca la part negativa pues, no pot estar content i si tenen contents seria algo raro que no seria d'alguna manera bo. Jo avui no, no veig tant de tant de mosqueig en, en, en Paco Alcácer. Mm -hmm. Paco Alcácer voldria haver estat dos minuts més per veure si podia fer el gol, no? Però jo crec que de la forma que, es, que s'ha plantejat la setmana mm. n'hi ha determinats jugadors estratègics que, que d'estos tres partits Alguns tenen que, jugar en total dos 60, 60, 60 i contra el Rayo va haver alguna sorpresa i Paco Alcácer és un d'ells i ell ho sap igual que era William Andre Gómez, igual que era Rodrigo, y ahora en quién es el, el, el, el no? Contra, eh, algo va a haber, algo y significativo. El, el tema de Paco se dice, deixen dos minuts més, per favor, a veure si puc. no, <laughs> no, a veure si me cau el golet, no? ells, ells sabia que, que sí. no anava a acabar el partit. I l'altre li estava dient, trau-me dos minuts no, <laughs> antes, abans, a veure si jo puc fer el, el gol i sé que fa sempre Paco. <laughs> A, hem de parlar també de Negredo, que jo crec que avui ha signat els millors minuts com a gol de València. Sí, a mi avui és de avui, que... però, sí, bueno, però, però, però teníem que tancar, un moment, teníem que tancar la, el debat de, de Negredo. Piqué i Pepe no, no es tenia res, eh, tampoc. Eh? No tenia Piqué ni a Pepe no, ni a... però tampoc es tenien altres partits i no ha estat tan bé com avui eh, senyors eh, jo eh, deia el tema de, de Parejo i crec que eh, molt subtilment eh, Julio Montoro ha dit el tema de Gallà una cosa Manolo sí. que no se m'oblide perquè ho has comentat abans abans d'anar-se'n a, la, a, la Publi? a la Publi, hi ha un, hi ha un acte... Sí, sí el, dia, el dia de la dia 1, del treball. El dia 1... El dia 1 la penya de La penya valencianista de Pedreguer mm -hmm. canvia el nom a penya valencianista de... Coses allà. Atenció. I va anar gent important altra volta del, pues això del València cap a, ese, cap a ese acte de presentació. Va el president i no sé si anirà també Quincó uh mhm. -huh. però per ahí se desliza la possibilitat de que vaig a Quincó eh, també I, i, que i fins moment... a Pedreguer si va Madeo Salvo si va a Quincó pues, no sé, igual ara estem especulant simplement perquè tots dos van anar allí però no però, sé. però el que tu dius, ampliant un poquetet, és molt significatiu que el marge de que vaig a aquest dia mm. també és que se li dona el nom a la penya. A la penya, accedida. sí, sí, correcte. Sí, sí, la penya canvia nom. Canvia de nom. És sí. com si digués, estem fent així el, la tarta sí, sí. i estem adornant-la. I també seria molt bonico, per tot el que esteu dient, que lògicament acte, no? soltaven els coloms, <laughs> els aplausos i diem, yeah. I, i clar, estan donant pistes quan que, a deia... millor parlen per parlar. Però... Quan jo dia en la setmana eh, me referia bàsicament a l'intervalo que van del partit del Granada d'avui i el del Rayo de, de dijous. Igual divendres, que tens algo més de respir de cara a l'Eibar, que no és un partit pues ahí sí que eh, yo, yo no, no he caigut en aquesta possibilitat, però sí en efecte que que de raó. Eh, deia... Però bueno, igual és el que diu Jaume. Uh mhm. -huh no sé, Barça al Booking Co interpretem una cosa, després és una altra. Sí, no, no, està clar, sí, està clar, sí, està clar. Sí. Me dona igual. La tarta, les interpretacions... I... Clar, la tarta però o sea, no la provaràs. Crec que, crec que Gallà va renovar. Sí, no, jo Esta això, setmana, jo això... la que ve, l'altra, me dona igual. Exacte. Eh, deia abans, quan hem tocat el tema de, de Parejo, que m'esteu desvillant el tema, eh, eh, Julen deixava eh, caure molt sutilment. Jo no veig al València preocupat, ja ha dit eh, Jaume Ortí, a mi me preocupa que el València no estigui preocupat. Eh, jo crec que el tema de Juren està molt clar perquè a més eh, aprofundia Salva que és és que igual el València eh, no veu en mals ulls eh, que pugui ser un moment donat Parejo perquè ja té un substitut o té molt clar com pareix a baixa i, i a Jaume li preocupa una amigueta no sé si el fet de poder perdre Parejo de que eh, en la tasca que està fent Parejo guai no estigui una amigueta més, més valorat de cara a la seva renovació, no sé si te refereix a això és, molt difícil, al marge que n'hi ha un tema que no mire mai, és que Parejo no té un substitut natural, i això d'alguna manera per això me preocupa jo de que si n'hi ha dubtes en quant a la renovació d'ell i damunt eh, no estem pensant en una solució que tenien que ser dos en cas que s'han aparejo, pues entonces me dona doble preocupació. I d'alguna manera el gran Alfredo Estefano pues pensa que mos deixa un recau i diu, eh, vigileu al xiquet este <laughs> que ho fa bé que ho fa bé i entonces no? jo sempre me'n recordo això el València ha apostat per, no, totalment, per Negredo però, però ara... perdó, per, per, per, per Parejo sí, però el problema però és que ha apostat també, però... però la situació d'ara és que però... cap tornarà a apostar o no i això ja, és la ah, diferència no, això és un xoc eh? ah, pues per això que és un xoc jo tinc la meva opinió ell sap que ja eh, eh, està en un moment de contracte que, que pot generar dubtes eh, si, si, va, si va acabar, si se van anar lliures i tal, eh? i pues que pues, ja eh, la seva proposta per a renovar pues, de lo que ho tenim estarà, molt eh. lluny, estarà molt lluny de lo que el València a lo millor un està, jugador que valorem tenia en ment eh, vale. fer però potser l'opinió teva no quadra la meva o la de... Ja, eh, cada ja un té però millor el València pensa que, que Parejo és un xor substituïble perfectament pues, pues, vale, del mercat. I entonces el que te va a decir, no sé, jo no. Jo sols tinc l'opinió. Sí? Está claro, señores. Eh, pues, eh... Té clàusula de 25 millones de, de, euros parejo. Eh? Parejo. Mateix contracte que va a asignar en estiu de 2011. Recordem que cobra eh, 1,2 milions d'euros bruts. Més primes, en funció de partits que juga. I quant acaba? I pago de drets d'imatge, que cada any puja 225.000 euros. Uh mhm. -huh. És un xor que està en l'edat de firmar Zero contracte és un contracte important per, per, per, per tant Quant acaba, si ahir Acaba fica en, acaba en, en, en una el no? important li queda un any li queda un any li queda un any, li queda un any, li queda un any que ve Le queda l'any que ve. Bueno, sí, ja, però l'any que ve, sí. L'any que ve, l'any sí. que ve, l'any que ve. Li queda la temporada que ve. 12 i 44, anem a fer l'última pausa per a la publicitat i en tornar encara alguns temes més i els gols per a tancar, que avui hem tingut golejada a 4-0 Ja, més amics de Ferto Peugeot reviurem els gols del València en la espada dit avui de Mestallà. 12 i 33 i sprint final com el veieu? porque está en la cuarta plaza también está la tercera, no está ni una cosa ni la otra garantida, encara queda molta pelea per le Anem a hecho de un cuanto rem En la 97 punts a radio fins a la una de la matinada. último cuarto de la prueba venga De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrentisilla. Silla. Ven a Nissan Almenar y llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros o llévate el Nissan Pulsar desde 13.900. Nissan Almenar en Paterna Nacional 3 y en Valencia 3 Cruces, Avenida del Automóvil. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 46. I demà tenim tots una cita en esta casa, bueno, en esta casa, mm. en Super, en Levante, en Levante mm. Televisión... Eh, en en Ateneo Folgado on tenim donació de, de sang que es importantísimo y además tenim una maratón de donación de sang organizada por eh, esta casa en el el lloc Yo me impossible imposible eh, sí i, es és important anar i col·laborar contribuir. Sí, en la plaza de l'Ajuntament de Valencia en mm. Ateneo Mercantil, plaza de l'Ajuntament número 8, pues allí Manolo eh, anem a portar endavant el primer maratón de donació de, de sang que organiza el Grupo Levante, el mercantil Valenciano, la colaboración también de Superdeporte y de la 97.7 Radio, a mes de Levante estaré en pel matí en el Ateneo en horario de 9 i mitja a 2 y también de Esprada en horario de 4 a 9 de, de la nit. Molt El lema es ser donante no pasa de, moda. A mes, eh, si dones San Manolo pots salvar fins a tres vides en la teua sang. No? Jo crec que és important i que tots hem de conscienciar-nos de, que, de que podem salvar vida. A més, la 97.7, sí? sí, entre no? totes les persones pues que vagin... Anar, eh? Para l'orella. Entre totes Durant. les persones que anar a donar sang, sí. la 97.7 sortejarà dos... Ara ho expliquem. Meet and greet. Cuidado, ara eh, ho expliqué lo que és. Per al concert de Miguel Bosé, del 20 de juny a la plaça de Bous de València. Això vol dir que tu tens una trobada sí. personal i particular amb... Amb el cantant. Amb el cantant. Amb l'artista. Sí, sí. No, si me toquen, a, del si concert. me toquen a mi, jo sorteixo les dues entrades. Sí? Jo vaig dir, ah, pues està bé, està bé, podria fer un concurs en súper, les agarres, tenen altres piles. Si me toquen a mi, jo les regalo també. Sí, també? Sí. Fantàstic. Molt bé, 47, jo també, però vamos... Eh... No vols un meet and greet, també, mm, no, no és que no vulgui, però crec no, que... Miguel Bosé triomfa molt, eh? Igual... En, la, <laughs> en la taula esta. No, però és que pense que hi ha gent que pot ser més feliç que jo. Home, clar, segur. Ah, mi, eh, ah, sí, seguríssim. <laughs> Ah, segur que jo. Eh, Evidemment. Però bueno, lo important Mm. És que la gent... Que la gent bueno, que dona sang. Això és el més que important. Que siga solidària i que demà estem, patxar... Estem des de les 9 del matí? Sí, tota la programació pràcticament tindrà protagonisme també des de, des de la Tenia Mercantil de València. Bueno, pues... Eh, eh, ya he dicho que es un meet and sí, greet, una trobada Arturo, personal amb el, amb el cantant. Arturo, en el Arturo no está. Arturo, Arturo no, está. Arturo de molt personal. Arturo... Me sonaba raro, jo dic, eso te... Trobada personal. Amb el Ara ja està clarit, está clarito. clarit. irte, dir, que te donen la bienvenida a lo que se és el te explica... Arturo, desde el gol de casa de Sus del dissabte no está. No, Arturo es que he conegut fa un rato al par de Peppa Pig, y además, en serio, no sabia qué era. Sí, ha posat una promo ah? on no sé por per què en Peppa Pig, y fa esta que no la conozco, jo l'he explicat. Si la veus a ella es una cosa, Ah Ara, si veus el pare, és al·lucinant. Home, home, té que ser una altra cosa. El pare... Ja veuràs. De Peppa Pig? El de Peppa, busca, busca bien en iPad, por favor. 12 y 40... Ahir... Per, per, no para, per no mm. parlar del abuelo La, <laughs> també, o l'abuela, sí, sí, sí, correcte. M'esteu deixant flipat. flipate eh? imágenes. Eh, Peppa Pig padre. Ah, quan acaba el programa. Se m'escapa del mm, no s'ha despertat pronto un diumenge per matí mm, i a ficar la televisión. claro, no. te trobes ahí... Te podría engañar, Julen, pero no vas a fer No. la doctora Juguetes o Peppa Pig. Claro, son las dos cosas. Bueno, va, Se me eso de alemán. Arturo, ¿qué pasa? ¿Las con el Goodwill o no? Míralo. Va, que, que mos queden 5 minutos bandidos. Eh, ahora disimula Eh, o més, mos queden 4 en encara tienen que dar pas als gols. Senyors, mm. eh, molta pelea. Eh, no está asegurada la cuarta plaza Pero a mi me dona que és este qui en Vallecas la tercera plaça, ojo al calendari de l'Atleti de Madrid que és el que està molt fort que és el que ja no té Champions però que té que anar a jugar contra Villarreal que té que anar a jugar contra l'Atleti Bilbao que té que anar a jugar contra el... no, contra el Bilbao en casa eh? sí, sí, bueno té que, anar, vull dir, sí, té que, jugar, con, té que jugar contra l'Atleti Bilbao i té que jugar contra el Barça vull dir no és que este, estem assegurant que vaig a perdre aquests 9 punts no. però ja que veurem què passa en aquests partits l'altre dia ho comentàvem Manolo jo crec que per entitat de rivals sí? l'Atleti Madrid té un calendari pitjor Vull dir, Villarreal té més entitat que tots els equips als que s'enfronta esta setmana a València. L'Atlètic de Bilbao, el mateix. Què passa? Que té que el, més. Clar, i que el moment, i que el moment de Villarreal i d'Atlètic de Bilbao, pues, probablement sí. avui en dia no siga l'idoni. Ara bé, l'Atlètic Madrid ha de fallar molt i el València no fallar Manolo, per tant, és molt complicada aquesta tercera plaça. Però... En 68 punts estem en, es, en, en, en, en esta situació. En este panorama... És estrany. És una llàstima. de l'escala que dèiem Jaume. És que, mira, sí. són quatre punts, no?, de diferència. Sí. Tenen que fallar en dos partits. Clar. I queden cinc. Clar. Si tu guanyes els cinc. Si tu guanyes quatre, uf, Sí, sí, sí, no, está claro. Pero bueno, que, no, que, que va a estar ahí, ¿eh? Que va, pero, eh, pero va a estar no, ahí conta. seguro. Va a estar ahí hasta el final, seguro. Lo que no, no, no i que compta, compta amb, el, amb el favor de que ni Villarreal ni Atlético Club de Vigo, que tenen més entitat que Ibar o Rayo Vallecano, sí no estan, no estan en un bon moment de forma, ni molt menys. No, però, però eh, se juguen a Champions. Ai, si me tornaren, no, Champions, si me tornaren els dos punts de Sant Mamés, Ai, mare. jo ho aposte tot. Ai, mare. Ho apostaria tot. Ara, és que jo crec que la, la jornada intersemanal eh, va ser molt més decisiva del que s'imaginem. No sé per què Esta estic... Setmana... Vallecas? ¿Sí? Vallecas, el partido del Villarreal y, y, es el, que y el, Sevilla Ibar, no sé por qué. El Rayo es un equipo tan raro que a males es capaz de hacer lo que... Yo pensaba que contra el Sevilla faría una locura i estigui ja en moments d'aixòs que està que no... Perquè que el Rayo no marque és super raro també. Mm. -hmm. I bueno, pues jo crec que el València allí encontrarà un rival que ho té tot fet, però com ho té tot fet, per això és perillós, perquè aquest equip no sí. va així la brona tot. És, és el partit, és el del Rayo. Jo crec que al, al, a l'Eibar li guanyarà al València. Mm. Sí, està en casa. Com este d'avui, o, o possiblement un poc més difícil, però el partit del Rayo... Uf, Eixe n'hi que guanyar-lo, però, claro. però vamos. Però per lo criminal. En Copa, en Copa se la sana i se guanyar. En un mal partit, Folgado... Molt mal partit, i a més a més suplents del, del Rayo, eh, que eh, varen... Sí, ells Esquerra no puede donar un disgust, eh? El guanyar... Ells el van renunciar a tot i... Hmm. El guanyar aquell partit... Sí, quan vaig ir... No, vaig... Va, va, va, guanyar el de, el, de, el de Copa sí em L'eliminatòria. I el d'ahir... No, així empatarem. No. Vaig ir i el d'aquí remuntar en Negredo. Empatarem així. Ah, mm, Remuntarem, sí, sí, no empatarem. Sí, que sí. Jo ja no recordo. Allí guanyàrem. Jo no recordo bé, eh? Allí guanyàrem. de Pol. Vaig sí, 1-2 faltant 17 o 20 minuts sí, sí, i el 1 o 2 i després només començar el partit marcarem nosaltres a Torregà i teòricament ja era un passeig i el passeig va ser <laughs> no, no, sí, sí, sí el passeig, i al final se va el passeig va ser que el, el Rayo que arriba a estar 1, 3 i 2 a 4 sí, sí, per això eh? empatarem al final així i gràcies sí, però perquè Gémez és com és i, bueno, però és que i li agrada escolta <laughs> i li agrada però tu no pots arribar ara a l'escaló que te ve i perdre la volta i vaig a fer la volta que no vull pujar l'escaló no, no, no, el València té que guanyar el València té que guanyar Punto. sí, o sí, o sí, o sí en Vallecas. Vull dir, no, sí, perquè, no, no, simplement no perquè és el primer partit que li toca. I, i després ja a pensar en diumenge. I després a pensar Tota la força de Xina. Sí, sí, sí. Jo, I jo crec que reservarà algun... No com a reservar llevar-li potencial, sinó per, per refrescar un poquet. I pense que haurà... No crec que sigui una sorpresa, però variarà un poquet. Alguna variació sí que pot haver-ne. Eh, Folgado ja es parlava de mini-rotacions de cada dos tres partits. Jo, es, jo esperava que avui, per exemple, ja haguera, si jo pensava, ja haguera algun canvi, un dos mínim, part, eh, algo mínim. Part, si avui no s'ha produït... Més novedós. Pues probablement s'ha produït que en Vallecas. Jo no crec que no aguante amb, amb este equip, aquests partits esta setmana, però bueno... També és cert que hi ha arribat un moment en què sap qui són els seus eh, futbolistes titulars, igual que eh, se dona compte de, de quin era el seu dibuix, i a partir d'ell manté sempre... Eh? Molta gent està demanant ja Negredo per a, per a Vallecas com a titular. Claro, sí. Ja, és que avui Negredo en el poquet de temps que ha estat en el camp Manolo ha fet moltes coses i tot és bé, eh? Julián ho vol tombar, eh? Julián està dient que no tenia pique ni a Pepe Raere. Sí. Que no tenia què? ni Pepe ni a Piqué darrere. Però el ja, valor... el, el, el, el El gol que ha fet, per exemple, és des que normalment hi fa i este any no li xiren. El de la cabotada. Jo, jo ho he dit en la retransmissió. De les que habitualment ixes cabotades que ell no les errava i en guany estava errant les totes. Ha donat dos assistències. Clar, exacte. Sí, la de, la de Febulí Som... i la de De Pol per a tornar-li sí, sí, en agraïment la del gol. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Més allà del gol o no sí, sí, sí. gol. Però és que en el gol sí. també és, és algo seu que, que avui li ha eixit. Jo t'ho he dir que per a mi avui han sigut els millors moments, els millors minuts de Negredo la samarreta del València, que jo li recorde. Sí, en el poc espai. Això i el, la segona part davant del Rayo en Copa, i ese 4-4, mm -hmm. quan mm-hmm. se carrega l'equip a l'esquena. Per, sí. per a mi són els dos moments millors de Negredo. Senyors, m'he de deixar-ho així perquè avui tenim quatre xicharros, els amics de oh. Ferto Peugeot són els que mos patrocinen, i clar, ja que disfrutar-los. No, no, en efecte. Julen, eh, gràcies. Per cert, mm, ¿Tienes la portada de más? Sí, sí, sí, goleada... E, esta es una goleada de Champions y lo sabes. <laughs> y lo sabes, <laughs> como Julio Iglesias. <laughs> gracias, Julen. Buenas nit. Ortiz, gracias, Jaume. Folgado, Salva, gracias. Adeu. Señor ho dissem a 7 demà, 2 i mitja, al Supermurciera, con Levante Televisión, i 97 de Radio de Mares 11 y mitja, Torrema Sports, Esports 97 nit. A mis amics de Ferto Peugeot, vos dicem, en els gols. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Oh! Parejo que pasará la pilota en movimiento, a Parejo que pasará la pilota que una vez del Valencia altera el remate ¿eh? Aparejo. Patrocinar a concesionario Ferto, oficial Peugeot en Torrent y Silla. En el punto de penal para a de la de fase 10 a Barcelona. Plantaba la pilota después del penal que le ha fet Mainz. Antonio Barragán. Parejo contra Roberto. Roberto un La pilota de Parejo al Altre, La que se convertís eh, en altre gol Pero al me en Mestalla ha marcat Dani Parejo Valencia, Fuego y Parejo 2 Granada 0 la pelota para Rodrigo de Paul, en la cuenta para Valencia, pero el centro es Negredo, para Teta Fegulí, la pelota para Negredo, Negredo para Fegulí, Negredo para Fegulí, Fegulí que le pega, Justo el primer par en carrera. Lluny de la base de Roberto para convertir el tercer y tancar el partido en Mestalla. Ha marcat el Sultán. ha marcat Fegulí en Mestalla. Valencia 3, Granada 0. Tenta per Rodri, Vale elegante. En el 1-1 Amniom, no, la senta Según pal negro, Negro. de cap. Ah. gol, gol, gol, gol.